leon kai onos homu cerewontes leon kai onus koinonian pros alleelus poi examenoi exelthon epi theran genomenon de auton catati spelaion en hoi esan aiges agriai homen leon protusto miu stas exiusas pare reito hode exelthon, en elato te autais kai on kato ekphobaine boulomenos tude leontos tas pleistais sulabontos exelthon epunsaneto autu e genaios egonisato kai tas aigas exedioxen hode epen isti hoti kago an se ephobe ten ei me eidein se onon onta. Χούτος hoi παράτοις eidosin alas done uomenoi, eikotos gelota οφλισκάνουσιν.